qo'ygin do'stim o'tkinchi dunyoning bu ishini atrofingni dushmanlaring o'ragandir seni qo'ygin do'stim o'tkinchi dunyoning shahid shayx Abdulla Azzam fatvolar o'ragandir seni qo'ygin do'stim o'tkinchi dunyoning bu ishini atrofingni dushmanlaring o'ragandir seni jihodga buyruqning nozil bo'lishi ko'p yozuvchilar ya'ni islomiy mualliflar tinchlik sulhining joizligi masalasida xatolarga yo'l qo'yadilar. Ular oyatlarning tarixiy bosqichlarini bilmasdan turib, Qur'oniy oyatlardan dalillar keltirishadi. Qur'onning jihodiy oyatlaridagi tarixiy bosqichlarni bilish lozim. Alloma Ibn Qayyim rahmatullohi alayh Zadul Ma'ad nomli kitobida jihod Makka Mukarramada mamnu ekanligi, so'ng hijrat paytida ruxsat etilganligi, keyin kim birinchi jang boshlagan bo'lsa, ularga qarshi jihod qilish buyurilganligi, oxirida esa umuman barcha mushriklarga qarshi jang qilishga buyruq berilganligini ta'kidlab aytadilar. ibn Obidin deydilar. Shuni yaxshi bilingki, jangga bo'lgan buyruq tartib bilan bo'lgan va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam avval da'vat qilishga va agar mushriklar da'vatdan yuz o'gursalar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ham ulardan yuz o'girishga buyurilganlar. Bu haqda Alloh subhanahu va taolo shunday marhamat qiladi. Fasda bima tu'mar va a'rid anil mushrikin. Ya'ni siz o'zingizga buyurilgan ishni, haq dinga da'vat qilishni yuzaga chiqaring va mushriklardan yuz o'giring. Hijr surasi 94-oyat. Shundan keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga hikmat va chiroyli bahs va munozara yo'li bilan ularni islomga taklif qilish buyurildi. Ud'u ila sabili robbika bil hikmati val al hasana va jadilhum billati hiya ahsan. Ya'ni Ey Muhammad, Robbingizning yo'liga, ya'ni islom diniga donolik, hikmat va chiroyli pand va nasihat bilan da'vat qiling. Ular siz bilan talashib tortishadigan kimsalar bilan eng go'zal yo'lda mujodala, munozara qiling. Nahl surasi 125-oyat. So'ng Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga jang qilishga izn berildi. Alloh subhanahu va taolo bu haqda mana bunday marhamat qildi. Udhina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu va innalloha ala nasrihim laqadir. Ya'ni hujumga uchrayotganlariga mazlum bo'lganlari sababli jang qilish izni berildi. Albatta Alloh subhanahu va taolo ularni g'olib qilishga qodirdir. Haj surasi 39-oyat. Shundan so'ng musulmonlar agar hujumga uchrasalar, ularga qarshi jang qilish buyurildi. alloh subhanahu va taolo bu mavzuda mana bunday marhamat qildi fa in qatalukum faqtuluhum kadalika jazaul kafirin ya'ni agar o'zlari urush boshlasalar bu holda ularni o'ldiringlar baqara surasi 191 oyat shundan keyin esa musulmonlar urush qilish harom qilingan oylar tugashi sharti bilan ularga qarshi jang qilishga buyurildilar alloh subhanava taolo bu haqda shunday marhamat qildi ya'ni qachon urush harom qilingan oylar tugasa mushriklarni topgan joyingizda o'ldiringiz tavba surasi 5 oyat islomiy taqvimga ko'ra harom qilingan oylar 1 oy 7 oy 11 va 12 oylar eng oxirida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mutlaq ularga qarshi jang qilishga buyurildilar. Alloh subhanahu va taolo bu mavzuda mana bunday marhamat qildi. Va qotilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum va la ta'tadu. Innalloha la yuhibbul mu'tadin. Ya'ni sizlarga qarshi urushuvchilar bilan Alloh yo'lida jang qiling va tajovuzkor bo'lmang. Shubhasiz, Alloh subhanahu va taolo tajovuzkorlarni sevmaydi. Baqara surasi 190-oyat. Shuning uchun oyat nozil bo'lgan zamoniy tartiblarni yaxshi bilish va da'vat asoslarini himoya qila oladigan kuch va quvvat vujudga kelishdan ilgari avvalgi da'vat bosqichlarida hech qanday siyosiy muzokaralarga ijozat yo'qligini bilish lozim. agar islomiy da'vat o'zining ilk bosqichlaridayoq siyosiy muzokaralarga kirsa da'vat asoslari egiluvchan bukiluvchan va uning tushunchalari odamlarga noaniq mavhum bo'lib islomiy da'vat siyosiy o'yinlar va davlatlararo tuzoqlar girdobida yo'q bo'lib ketadi xuddi mana shu davrni surai karma mana bunday tasvirlaydi alloh subhanahu va taolo shunday marhamat qildi قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد يعني أي محمد أيتين ey kofirlar men sizlar ibodat qilayotgan narsalarga ibodat qilmayman va sizlar ham men ibodat qiladigan Allohga ibodat qilguvchi emassiz. Kofirun surasi 1-3 oyatlar. islomiy da'vatning ilk bosqichlarida mo'min kishining munosabati mana shunday bo'lishi zarur qulidu ادعوا شركاءكم kiduni كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين ya'ni ayting ey muhammad o'sha butlaringizni chaqiringlarda so'ngra menga bir lahza muhlat bermay bor hiyla nayranglaringni qilaveringlar zotan mening egam shu kitobni nozil qilgan Allohdir. U solih bandalarga yordir. A'rof surasi 195 va 196-oyatlar. Asoslarning e'lon qilinishi va mehnat va qiyinchilikka badanlar, jasadlar odatlanishga qadar va imtihon fitnalariga sabr qilishda ruhlar sayqallanishga qadar da'vatchilar mustahkam turishlari zarur. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va u kishi bilan bo'lgan sahobiylarning Makka mukarramadagi mavqiflari, ya'ni tutgan munosabatlari xuddi mana shunday mustahkam bo'lgan. Ammo islomiy davlat o'rnatilgandan keyin esa siyosiy muzokaralar, kelishuvlar, sulhlar va siyosiy shartnomalar tuzishga to'siq yo'q. Kofirlar bilan ahdlashuv shartnomasini tuzish shartlari fuqaholar kofirlar bilan sulh tuzish joizligi masalasida ixtilof qilishgan ba'zi faqihlar hudaybiya sulhiga asoslangan holda bunday sulhni joiz desalar ba'zilari agar musulmonlar juda qattiq zaif holatda bo'lsalargina joiz deydilar ba'zi faqihlar esa sulhga mutlaq ijozat yo'q va kofirlar bilan bo'lgan har qanday sulh shartnomalarini Surai Tavbadagi qilich oyati bekor qildi deyishadi Lekin biz, ya'ni Shayx Abdulla Azzam kofirlar bilan bo'lgan ahdlashuv shartnomasi shu shartnomani bekor qiladigan yoki buzadigan biror narsani o'z ichiga olmasligi sharti bilan agar shu ahdlashuv musulmonlarga manfaatli bo'lsa joiz deb aytaman. ahdlashuv shartnomasini bekor qiluvchi bandlar birinchi band ahdlashuv shartnomasi musulmonlarning yerlardan biror qarichini kofirlar o'z tasarrufiga iqror qilish yoki e'tirof etish shartini o'z ichiga olishi joiz emas chunki islom yeri hech kimning mulki emas binobarin hech kim uning ustida muzokara o'tkazolmaydi demak bunday shart kelishuvni bekor qiladi Zero yer avvalambor Allohniki, so'ng islomnikidir. Shuning uchun hech kimga o'zganing mulkini tasarruf qilishga, undan foydalanishga va odam farzandiga o'zining mulki bo'lmagan narsalarni sotishga ijozat yo'q. Demak, Rus Afg'onistonning har bir qarich yeridan va Falastinda ham yahudiylar har bir qarich yerdan chiqmagunlaricha ular bilan yer haqida muzokara aslo joiz emas. Ikkinchi band. Dushman musulmonlar yerga bostirib kirishi yoki musulmonlar dushman tarafidan matlub bo'lishi, ya'ni qidirilayotgani kabi holatlarda jihod farzi aynga aylanganda sulh shartnomasi bekor bo'ladi. Alloma Ali Molikning Fatih nomli kitobining jihod bobida musulmonlar faqat jihod deb turgan bir paytda xalifa nasroniylar bilan bo'lgan sulhga imzo chekkan bo'lsa, xalifaning bu yarashishi, ya'ni harbiy harakatlarni to'xtatish haqidagi kelishuvi bekor va uning bu ishi rad etilgandir deyilgan matn, ya'ni yozuv mavjud. Shuning uchun har qanday joyda jihod farzi ayn bo'lsa, masalan, dushman musulmonlar ustidan g'olib bo'lgan o'rinlarda tinchlik haqida sulh tuzish joiz emas. Jihodni farz ayn qiladigan holatlarning hammasi tinchlik shartnomasiga to'siqdir. Chunki tinchlik shartnomasi farz ayn bo'lgan jihodni botiliga chiqarish deganidir. Alloma Qozi Ibn rusht ulamolar o'rtasida ittifoq qilingan mana bu masalani keltiradi. Jihod farzi aynga aylanganda farzi ayn bo'lgan hajga borishdan kuchli bo'ladi. Chunki farz ayn bo'lgan jihod darhol bajarilishi lozim. Ammo farz ayn bo'lgan haj esa orqaga surilishi va kechiktirilishi ham mumkin. Yuqorida zikr qilingan tinchlik sulhi bekor qilinishi va buzilishi vojib. Zero, shariat usullarini, qonun qoidalarini puxta bilgan har bir kishining nazdida shariat talabiga muvofiq bunday sulh tasdiqlanmaydi. tasdiqlanmagan ishning hukmi g'ayri lozim, ya'ni lozim emas, shar'iy kuchga ega emas hamda mazkur sulhda farzi ayn bo'lgan jihatni tark qilish mavjud. Farzi ayn bo'lgan jihatni tark qilish man qilingan. Man qilingan ish g'ayri lozim, ya'ni lozim emas, shar'iy kuchga ega emas. 3-band. Allohning shariatini to'xtatishni yoki Allohning marosimlariga, qonun qoidalariga e'tiborsizlikni o'z ichiga olgan har qanday shart botildir. Shuning uchun rus Afg'onistondagi boshqaruvga, idora usuliga aralashuviga mutlaq ijozat yo'q. Chunki bu aralashuv jihodni va jihoddan bo'lgan maqsadni buzadi, bekor qiladi. 4-band. Kelishuv musulmonlarni xorlashni yoki xorlashni bildiradigan va sezdiradigan shartlarni o'z ichiga olishi joiz emas imom zuhriydan keltirilgan hadisda keladiki odamlarga musibatlar qattiq bo'lgan paytda rasululloh sollallohu alayhi vasallam g'atafon qabilasining ikki qo'mondoni uyayna va xorisga elchi yuborib agar ular lashkarlari bilan orqaga qaytishsa ularga madina mevalarining uchdan bir qismini berishni taklif qildilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam va ikki qo'mondon o'rtasida sulh boshlandi sulhni oxiriga yetkazish uchun rasululloh sollallohu alayhi vasallam said ibn muoz va said ibn ubodaga odam yuborib ularni chaqirtirdilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam ikki sahobiy bilan maslahat qilib ularga vaziyatni aytib shunday dedilar arablar sizlarni bir kamondan o'qqa tutmoqchi ekanliklarini sulh asnosidagi suhbatdan bildik shuning uchun ularni shu fikrlardan qaytarish uchun ularga madina mevalarining bir qismini berishligimiz haqida sizlar nima maslahat berasizlar sahobiylar ey allohning rasuli agar bu sizning fikringiz bo'lsa sizning fikringizga ergashiladi lekin kofir bo'lgan davrimizda biz ularga bir dona xurmoni ham bermas edik ularga beradigan bo'lsak faqat sotar edik yoki mehmon tariqasida ularga uzatar edik Endi esa bizni Alloh subhanahu va taolo islom bilan izzat ikrom qildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularning bergan maslahatlariga juda xursand bo'ldilar. Mana shu hadis sharifda kelgan, ularga Madina mevalarining bir qismi berilishidan ansonlar o'zlariga nisbatan xorlik va haqoratni his qildilar. Boshqa rivoyatlarda esa biz sizlarga, ya'ni G'atafon qabilasiga faqat qilich beramiz deilgan. beshinchi band kelishuv islom shariatiga zid keluvchi shartlarni o'z ichiga olmasligi shart jumladan ikki haramayn ya'ni ikki muqaddas masjid yerlarida boshqacha aytganda butun arabiston yarim oralida mushriklarning yashashiga ruxsat berilishi chunki imom muslim rivoyat qilgan hadisi sharifda Yahudi va nasroniylarni arabiston yarim oralidan haydab chiqaringlar deyilgan Shuningdek bu kelishuvda musulmon ayollarni kofirlarga qaytarish bandi ham bo'lmasligi lozim. Alloh subhanahu va taolo bu haqda shunday marhamat qildi. Fa in alimtumuhunna mu'minat fala tarji'uhunna ila al-kuffar la hunna hillun lahum va la hum yahilluna lahunna. Ya'ni agar sizlar ularning haqiqiy mu'mina ekanliklarini bilsalaring, u holda ularni kofirlarga qaytarmanglar. U mu'mina ayollar kofirlar uchun halol emas va kofirlar ham mu'mina ayollar uchun halol emasdir. Mumtahana surasi 10-oyat. Ammo musulmon kishini kofirlarga qaytarish masalasida fuqaholar o'rtasida ixtilof mavjud. Ba'zi fuqaholar Hudaybiya sulhi shartiga qiyos qilgan holda musulmon kishini ularga qaytarishni joiz deydilar. Lekin boshqa fuqaholar musulmon kishining ularga qaytarilishi joiz emas deydilar. Ammo Hudaybiya sharti esa bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga xos. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh yaqinda ularga shu muammodan chiqish yo'llarini ko'rsatishini bilgan edilar, deydilar. Baro ibn Ozib radhiyallohu anhu aytadilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Hudaybiyya kuni mushriklar bilan 3 shartga kelishdilar. Birinchi shart Kimda kim Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan mushriklarga ketgan bo'lsa, qaytarilmaydi. Ikkinchi shart. Ulardan kim bizga, ya'ni musulmonlarga kelgan bo'lsa, qaytariladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: kimda kim bizdan ularga ketgan bo'lsa Alloh uni uzoqlashtirsin muttafaqun alay imom muslim rivoyatida mana bunday qo'shimcha ham mavjud kimda kim mushriklardan chiqqan bo'lsa Alloh unga muammo va tazyiqdan chiqish yo'lini ko'rsatadi 6 band shuningdek kelishuv shartnomasi musulmonlarning shaharlarida kofirlar o'zlarining diniy marosimlarini oshkoro qilishini cherkovlar va har xil ibodatxonalar qilinishini yoki musulmonlarni ozdiradigan va ularning e'tiqodlarini buzadigan missionerlar ya'ni cherkov targ'ibotchilarining musulmonlar shaharlariga ayniqsa arabiston yarim oroliga yuborilishini o'z ichiga olishi joiz emas Shuning uchun Falastindagi siyosiy yechimlar va kelishuvlar mutlaq botil bo'lib, unga ijozat ham va to'g'rilash ham aslo ilova qilinmaydi. Ammo Afg'onistonda esa sulh mana bu shartlar asosida joiz. Birinchi shart Rus musulmonlarning yeridan butunlay chiqib ketishlari. Ikkinchi shart Rus chiqib ketgandan so'ng Afg'onistonda islomiy davlatning o'rnatilishi va rus avvalgi podshohlikni joyiga qaytarish yoki afg'on xalqining e'tiqodini buzadigan ba'zi madaniy shartlarni yozdirish kabi ishlar bilan kelgusi boshqaruv va idora usuliga mutlaqo aralashmasligi uchinchi shart rusning butunlay chiqib ketishi hech qanday shartsiz va qaydsiz amalga oshirilishi to'rtinchi shart rus mujohidlarni e'tirof etishi va mujohidlardan kelishuv shartnomasini talab qilishlari alloh subhanava taolo bu haqda shunday marhamat qiladi fajnah laha ya'ni agar ular sulhga moyil bo'lsalar siz ham unga moyil bo'ling va allohga tavakkul qiling anfol surasi 61 oyat alloma saddiy va ibn zaydlarga ko'ra agar ular sizlarni sulhga chaqirsalar sizlar ularga javob beringlar deydilar ibn hojar haysamiy rahimaulloh bunday deydilar fosit shart shartnomani botil qiladi masalan musulmon mahbuslarning ozod etilishini man qiladigan yoki dushman tarafidan egallangan narsalarning ularga tark etilishi yoki ulardan qochib kelgan musulmon mahbuslarni ularga qaytarilishi dushmanning Hijozda yashashlari yoki alkogol ichimliklarni oshkor ichishlari yoki ulardan bizga qochib kelganlarni qaytarish kabi shartlar kelishuvni botilga chiqaradi. 5-shart mujohidlar rus tarafidan qilingan tinchlik talablarida sodiq ekanligiga va ularning aldamasliklariga xotirjam bo'lishlari lozim. shuning uchun tinchlik sulhi orqali yoki o'rta yechim orqali g'arb davlatlari buni qabul qila olmaydi va bunga qarshi kurashadi deyilgan bahona bilan islomiy davlat qurilishidan iborat jihodning asl maqsadini e'lon qilmaslikni talab qilayotganlar ular jihoddan bo'lgan maqsadni tushunmaydilar balki ularda tiniq islomiy tasavvur ham yo'q va ular jihod maydonida qo'mondon bo'lish u yoqda tursin oddiy lashkar yoki jangchi bo'lib ishtirok etishlari ham joiz emas chunki undaylar haqida alloh subhanahu va taolo mana bunday marhamat qiladi فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا Ya'ni agar Alloh sizni qaytarib ulardan biror toifaga ro'bara qilsa, ular sizdan jangga va jihodga chiqish uchun izn so'rasalar, aytingki, men bilan hargiz chiqmaysizlar va men bilan birga biror dushmanga qarshi jang ham qilmaysizlar. Tavba surasi 83-oyat. Imom Qurtubiy rahmatoullohi alay mana shu oyati karimaning tarjimasi xulosasi to'g'risida shunday deydilar. Bu oyati karima janglarga, jihodlarga ahmoq va aqli pastlarning olinishi joiz emasligini ko'rsatadi. Aksar fuqaholar jihod kitoblarida qo'shin va lashkar ichida aqli noqislar, to'sqinlik qiluvchilar, halal beruvchilar, pessimistlar, ya'ni ruhi tushgan kishilar, ikkalanuvchilar qo'rqoqlar, qo'rqituvchilar va mish-mish tarqatuvchilarning bo'lishi joyuz emas ديدلر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Qo'ygin do'stim o'tkinchi dunyoning bu ishini Atrofingni dushmanlaring o'ragandir seni